14. nodaļa Vienkāršība un patiesums – mūsu mūžīgie draugi. Vienkāršība ir mans mūžīgais draugs. Mans draugs vienkāršība nocirta manu vēlmju koku. Patiesums ir mans mūžīgais draugs. Mans draugs patiesums sarāva manu vainas apziņas ķēdi. Ja mūsu dzīve būs vienkārša, mēs apjautīsim, cik laimīgi un veiksmīgi esam. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka vienkāršība ir muļķība. Taču vienkāršība un muļķība ir kā ziemeļpols un dienvidpols. Cilvēks var būt vienkārši kā bērns, un reizē viņām var piemist neizmērojamas zināšanas, gaismu un gudrību. Mūsu garīgā ceļojuma laikā mēs daudz ko iemācāmies – un vienlaikus mums daudzas lietas ir arī jāaizmirst. Ik reiz, kad kaut ko aizmirstam, dzīve kļūst vienkāršāka, un mēs gūstam prāta mieru. Mēs aizmirstam bailes, šaubas, raizes, skaudību, dusmas un nedrošību. Aizmirstam to, ko mums mācīja zemē piesaistītā dzīve un slīpētais prāts ar savu uzspēlēto ego. Jo ātrāk spēsim to aizmirst, jo viedāki kļūsim – Iemantot vienkāršību nozīmē skriet pie Dieva bez tumsonības, uztraukuma un netīrības nastas. Dievs ir ļoti vienkāršs. Kad kļūstam nedalāmi ar viņa vienkāršību, mūsu dzīve atbrīvojas no apjukuma un sarežģītības. Vienkāršība saīsina ceļu uz Dieva atklāšanu.